88 нови ТЕЛК ще разкрият държавните и общинските болници в страната, съобщава Здравното министерство. Броят на териториалните експертни лекарски комисии се отвоява и едновременно с това се въвежда случайно разпределение на преписките. Близо 300 000 души годишно се явяват пред комисиите. Според новите правила в ТЕЛК задължително следва да работят шефове на клиники и отделения или посочени от тях специалисти. С промените се предвижда още освидетелстването да става в срок до 3 месеца от подаване на заявлението. Общият срок за обжалване на решенията ще бъде 14 дни, а ТЕЛК ще могат да го отменят само веднъж, комисиите ще работят само по документи. Физически преглед ще се прави по изключение и то на хора в тежко състояние. В същото време болниците имат затруднения с разкриването на нови комисии ТЕЛК. Тъй като няма достатъчно кадри, Изтъква доктор Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България и управител на болницата в Чирпан, освен в общинските, затруднения за разкриване на нови телк има още и в областните болници. Най-притиснати са университетските лечебни заведения, защото са държавни и лесно ще се налагат санкции, новите комисии ТЕЛК трябва да заработят след по-малко от два месеца. Очаква се експертна комисия на Здравното министерство да направи направи оценка на новоразкритите ТЕЛК и доколко съставите им отговарят на нормативните изисквания. Освен това Националната експертна лекарска комисия ще проведе обучение за лекарите, които за първи път попадат в ТЕЛК комисии.